Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ։ Այս թողարկմանը գործար Արցախը կանդրադառնա Հաթեր գյուղում տեղակայված Եվա սրճարանի գործունեությանը։ Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղում է գտնվում Լյովայի եւ Նունեի սրճարանը։ Ռեստորանային բիզնեսի գաղափարը Լյովայի մոտ ծագել էր մինչև պատերազմը։ Լյովան որոշեց հատերքում գտնվող սեփական տարածքում այնպիսի օջախ ունենալ, որտեղ թե համագյուղացիները, թե գյուղ այցելող մարդիկ կարողանան իրենց ժամանցը հետաքրքիր անցկացնել։ Գործարարն անմիջապես ձեռնամուխ եղավ ծրագրի իրականացմանը։ Սեփական միջոցներով սկսեց սրճարանի կառուցապատումը։ Մինչև պատերազմն ամեն ինչ ընթանում էր իր բնականոն հունով, սակայն ամեն ինչ իրար խառնվեց։ Թվում էր, թե Լյովայի վաղի մի երազանքը այլևս իրականություն չի դառնա։ Դաժան պատերազմն ավարտվեց, նորից ամեն ինչ սկսելու ուժ էր հարկավոր։ Այդ ուժը նրան տվեցին հոգատար կինն ու երկու փոքրիկները, եւ Լովան նորից անցավ գործի։ Հաթերքում Նունային եւ Լովային բոլորն են ճանաչում։ Բարի համբավ ունեցող ընտանիքի մասին շատերն են պատմում։ Դե իսկ Նունայի հյուրասիրության մասին ավելորդ եմ համարում խոսել։ Երբ զանգեցի գործարարին եւ ցանկություն հայտնեցի պատմել փոքրիկ սրճարանի մասին, Լյովան անմիջապես հրախոսը փոխանցեց կնոջը՝ Նունային։ Պարզվեց բարեհամբույր կինը եւ խոսում էր ինձ հետ եւ միաժամանակ սրճարանի հյուրերի համար ճաշ պատրաստում։ Նունեն այնտեղ որպես խոհարար է աշխատում։ Գիտեք, մարդկանց շատ է դուր գալիս իմ պատրաստածը։ Մեկ անգամ փորձելուց հետո այստեղից չեն հեռանում, ժպտալով ասաց նա. Դրանում համոզվելու համար կարող եք այցելել մեզ։ Ես իհարկե չկարողացա այցելել նրանց, սակայն խոստացա անպայման լինել գողտրիկ սրճարանում։ Մեր հարցազրույցն ունեի հետ տեղի ունեցավ հեռախոսակապի միջոցով։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք եւ մեր հարցազրույցը տեղի է ունենում հերախոսակապով։ Ցավոք ձեր զբաղվածության պատճառով չկարողացանք մենք հանդիպել։ Գործար Արցախի շրջանակում այսօր պատմելու ենք հաթերքում տեղակայված ձեր սրճարանի մասին։ Հիմա պատմեք ինչպես եք որոշել սրճարան կառուցել, որքանով ես գիտեմ ձեր ամուսնու մտահղացումներ, որը կյանքի է կոչվել վերջերս, այո։ Այո, Ուրեմն մենք ճիշտ ասած ամուսինը սա որոշել, որ պետքա սրճարան բացվի հաթերքում, որպեսզի ասենք ընտանիք հանդես, ասենք ընտանիքով գան հանգիստ ծիրուն մաքուր նստեն իրենց օրվա մի մասը անցկացնեն այստեղ։ Եվ ես աշխատում եմ հիմա մոտ 3 ամիս արդեն, ու ես շատ գոհ եմ իմ շրջապատից, իմ գյուղի բարեկամներից հաճախում է սիրով են գալիս իսկ ինչ վերաբերվում է այս շենքին որ մենք պատրաստել ենք վերանորոգել ենք մենք սա սկսել ենք այն որ ասում եմ զրոյից այո հա, հողը վերցրել ենք ու սկսել պատրաստելը։ Մինչև պատերազմն էի հողը վերցրել եւ վարձակալել եք, թե ձեր սեփական տարածքն է։ Չէ, մեր սեփական տարածքն է, միջև պատերազմն ենք սկսել սարքելը, հետո ասենք պատերը ամեն ինչը դրել էինք, մնում էր կոսմետիկ այդ ռեմոնտը, որ պատերազմը անգավ մեջտեղ ճիշտ է, այդ պատերազմի ընթացքում վնասել հասցվեց մեր շենքին, դե ամուսինս նորից չկաշկանդվեց շարունակեց ու գրվից հետո նորից վերանորոգման աշխատանքները շարունակվեցին մեջի այդ կոսմետիկան արևեց ու սկսեցինք աշխատել այո ինչպես է կոչվում սրճարանը ինչ անուն է կրում աղջկաս անունն է Եվա Եվա սրճարանա կոչվում հենց այդպես Եվա սրճարանը փաստորեն սկսել է գործել արդեն քանի ամիս է 3 3 ամիս է բավականին նորաբաց սրճարան է։ Ինչ եք առաջարկում այցելուններին։ Ուրեմն մենք ներսում ունենք թոնիջ, շուտով հաց գտնենք բուրիներ, իհարկե փայտով։ Ունենք պիցաներ տարբեր տեսականի, ունենք շաուրմա, չգիտեմ, ինչ ուզեն պատրաստվում է։ Հարմ վիճակում, տեղում մատուցվում է։ Ամեն ինչ էլ պատրաստում ենք։ Այո, ուտեսներ, բանջարեղեն, բնականաբար բանջարեղենը նաև հուսամ, որ հենց ձեր բանջարանոցից է, այո։ Այո, լինում է պահեր, որ չի լինում անձրևների պատճառով, եղանակի վատ վիճակից գնում ենք նաև։ Օրինակ, միսը մեր տեղական մսից է, մենք ենք պահում, խոզեր ենք պահում, տենց։ Նաև խոզաբուծությամբ եք զբաղվում։ Ես հենց դա եի ուզում ճշտել, ինչև պատերազմը։ Ինչով եք դուք զբաղվում կոնկրետ բիզնես ոլորտում։ Կոնկրետ ես ոչ միտեղ չէի աշխատում։ Ես երեխաներիս հետ փոքր երեխաներ ունեմ։ Հիմա պարտեզ եմ տանում իրանց։ Այո։ Նոր աշխատում եմ ժամը 9-ից մինչև 5-ը։ 5-ից հետո փակում եմ այստեղ երեխաների հետ տուն եմ գնում։ Սրճարանը միջև 5-ն է աշխատում։ Այո։ Դուք այդտեղ ի՞նչ եք աշխատում։ Ես խոհարար եմ։ Ինչ են ավելի շատ պատվիրում հաթերկցիները եւ ձեր հյուրերը։ Աղջաններ հիմնականում, պիցա, այդպես հիմնականում դրանք են շատ ուզում։ Իսկ քանի հոգով եք աշխատում։ Այս պահին մենակ ես եմ ու մեկ էլ ամուսինս։ Աստծնում է հաճախորդները դեռևս քիչ են, այո։ Հա, հա։ Բայց հիմնականում պատվիրում են առաքում ունեք։ Եթե պետք է լինում, հա, եթե չէ, իրանք են գալիս տանում։ Որպես նորաբաց սրճարան դեռևս վաղ է խոսել այն մասին, ինչպես է այն արդարացնում իրեն, սակայն գոնե առաջին քայլերի մասին կարող ենք խոսել։ Այն ինչ պատկերացնում էիք եւ հետագայում ըստ ձեզ ինչպես կլինի։ Ես հիմա եմ շատ կոհեմ։ Եթե այսպես շարունակվի, էլի գոհ եմ։ Եթե սրանից ավելին լինի, ավելի գոհ կլինեմ։ Ես օրս անց եմ կացնում այստեղ, չգիտեմ, մեծ սիրով եմ անում այս ամեն ինչը, մեծ սիրով եմ պատրաստում։ Ու ես շատ ողջևորվում եմ, եթե մարդիկ իմ պատրաստածից գոհ են լինում, ասում են, որ շատ համեղ էր։ Նույնը, իսկ միայն հաթերքի բնակիչներն են այցելում ձեզ բացի համագյուղացիներից։ Հա, գալիս են, կողքի գյուղերից էլ են գալիս, ամեն տեղից, չգիտեմ, դաժե դաշնիկներ էլ ունենք արդեն գալիս են ու շատ գոհ են։ Ասում են շատ հավանում են պատրաստածը, չգիտեմ, ես ճիշտ ասած չեմ սիրում ինձ գովալ, բայց իրականությունը մնում է իրականություն։ Այո։ Ու խոհանոցս առանձինա նստելու վայրը առանձին է։ Սրճարանը հիմա ամառային եւ ձմեռվա համար ունեք նախատեսած վայր, փակ, այո։ Ինքը ինքը փակ վիճակում է, պատոհանները խոշոր պատոհաններով է, լուսավոր, համ խոհանոց լուսավոր, համ նստելու վայրը։ Քանի հոգով կարող են նստել։ Մեծ սիրով կուզենայի գայիք։ Անպայման։ Եվ ամեն ինչից օգտվեիք, համ տեսնեիք։ Անպայման մի օր կայցելեմ ես ձեզ, իսկ քանի հոգու համար է նախատեսված։ Մի մոտավոր մի 30 քիչ քանակությամբ մարդկանց համար։ Նույնը ջան, իսկ հետագայում ինչ պլաններ ունեք սրճարանի հետ կապված, եթե ամեն ինչ ընթանա այնպես, ինչպես դուք նախատեսել էիք։ Դեռ պլաններ չունեմ նախատեսած, եւ չգիտեմ, այսքանով էլ բավարարվում, բայց կյանքը ցույց կտա, Աստված տա, խաղաղություն լինի։ Ես միայն դա եմ ուզում հիմա այս պահին։ Խաղաղություն լինի, արջևում կերևա ինչ որ բաներ, եթե պլաններ կլինեն, կիրագործենք։ Անկասկած, իսկ ինչպես սկսեցիք ձեր բիզնեսը, կար պետական աջակցություն թե սեփական միջոցներով սկսեցիք։ Սկզբից սկսեցինք մեր սեփական միջոցներով, հետո որ պատերազմը ընկավ մեջտեղ, ամեն ինչ, wen որ ասում Խառնեց իրար։ Հա, խառնեց իրար, դրանից հետո վարկ վերցրեցինք Հիմա ես վարկ եմ մտնում այս պահի դրությամբ։ Մեր մեջի կոսմետիկան, որ արել եմ, դա վարկի միջոցով եմ արել։ Նունե ջան, եւ թերևս վերջին հարցը պատերազմը շատ բան է կոտրել արցախցիներիս կյանքում, սակայն ես ամեն անգամ մի նոր հաղորդման պատրաստվելիս տեսնում եմ, թե գործարարները ինչպիսի ավյունով են շարունակում աշխատել իհարկե ցավոք ունենք գործարարներ, ովքեր թողել են իրենց գործունեությունը եւ հակառակը ունենք կան մարդիկ, ովքեր նոր են սկսել եւ ավելի մեծ երանդով են սկսել։ Պատերազմը ինչ փոխեց ձեր կյանքում։ Պատերազմը ոչ մի բան չփոխեց, բացարձակ։ Իրոք բացարձակ ոչինչ չփոխեց, չկոտրվեցինք։ Այո։ Ընդհակառակը ավելի մարդկանց մեջ էր կա այդ ամեն ինչը ես տեսնում եմ ավելի երանդով են սկսել ասենք նորից տուն վերանորոգեն թե բիզնես դնեն չգիտեմ ու ես դրանից շատ ուրախանում եմ որ մարդիկ չբացակայեցին գյուղից հակառակը ավելի չգիտեմ կապվեցին ավելի շաբանան հա ինչ խորուրդ կտակ այն մարդկանց ովքեր փորձում են զրոյից սկսել շատ բանի մեջով եմ անցկացել ես ու ամուսինս։ Ես կցանկանամ չհուսահատվեն, ճիշտ է, դժվար է լինում, բայց չեն կոտրվել երբեք։ <laughs> Մենք մեր բանը ոնց են ասում, դրել ու շարունակել ենք, ստեղծել ենք։ Մենք երկուսով ենք արել, այս ամեն ինչին որ հասել ենք, երկուսով ենք արել փողից ոչ մեկ, ասենք, ոչ աջակցելա, ոչ օգնելա։ Մենք մեր երկուսով ենք հարը, չգիտեմ։ Ասենք գիշերներ ամուսինս էլ է եկել գիշերով, ասենք ցերեկը գործիա եղել, իրիկուն մարել, ինչ որ բաներ, այդ ռեմոնտի պարագայով եմ ասում։ Տենց, չգիտեմ։ Ու հասել եք, ու հասել եք։ Նունե ջան, շատ շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար, մեզ չմերժելու համար եւ հարցազրույցի համար շնորհակալ ենք։ Այն ինչ գործ դուք սկսել եք, դեռ մեկնարկը տրվել է բարեհաջող, ուսանք ամեն ինչ այդպես էլ կընթանա։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ եւ սպասենք ձեզ, որ մի օր այցելեք մեզ։ Անպայման, անպայման կհյուրընկալվենք եւ կհամտեսենք, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, ձեր համեղ ուտեսներից։ Ահա, ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Գյուղամիջում է գտնվում Եվա երկհարկանի սրճարանը։ Պատերազմի ժամանակ շենքը վնասվեց, եւ Լյովան օգտվեց պետական աջակցությունից ու ամեն ինչ վերականգնեց։ Սրճարանի սեփականատերը դեռևս անելիքներ շատ ունի։ Այս ամենն իհարկե հնարավոր կլինի միայն թե խաղաղություն լինի։ Եվ ասրճարանի դռները բաց են բոլորի համար։ Հյուրասեր ընտանիքն անհամբերությամբ է սպասում բոլորին։ Իդեպ այնտեղ օգտագործվում է միայն էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք։ Հարազատ գյուղի բարիկները այցեքարտ կդառնան իրենց համար, քանի որ այնտեղ ամեն ինչ անարատ է։ Սրճարանի ներսում տեղակայված է թոնիր, որտեղ շուտով հաց կթխեն, այն կաշխատի փայտով։ Անհամբերությամբ եմ սպասում, թե երբ կլինեմ հաթերքում։ Խոստանում եմ տպավորություններիս մասին անպայման պատմել։ Այսպեսին էր այսօրվա գործար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։